tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, pulksten 17. Radio Marija Latvija. Esiet sveicināti! Ehm, Rādījumā arī Latvija um, viņos uh, ir raidījums Tiksim skaidrībā. Ar jums runāju es, Toms, un man šodien manī sarunu biedrī ir Andris. Sveiks, Andri! Labvakar! Un Andrejs. Sveiks, Andrej! Labvakar! Kā vienmēr mēs raidījumu Sāksim ar lūkšanu. Lūdzu, Andri, tas tev vienmēr sanāk, un es domāju, šī reize nebūs izņēmums. Paldies par uzticību. Uh, man mikrofons ir normāls attālums. Mikrofons ir ārkārtīgi normāls attālums. Paldies. Uh, es pirms lūkšanas uh, tomēr gribētu sākt ar pateicību, jo šo, šo sestdienu, kas bija 5. oktobrī, uh, bija aizlūgums visiem at, par visiem atkarīgajiem cilvēkiem un viņu piederīgajiem. Un tas bija aizlūgums jau otro gadu pēc kārtas, un šī lieta, šis, šī mise atkarīgiem cilvēkiem un līdzatkarīgiem cilvēkiem būs katru gadu oktobra pirmajā sestdienā, un uh, Eh, Gribu pateikties eh, visiem, kas mums palīdzēja to visu sāorganizēt, eh, ieskaitot Radio Marija, un man pat šodien ir vēlēšanās nosaukt dažus vārdus, kas mums atsaucās ļoti dedzīgi no pusvārda, pieslēdzās un mums palīdzēja nest šo vēsti pa Latviju. Tas ir uh, Paldies Aijai Avotiņai, biskapam Kravalim, arhibiskapam Zbigņevam, priesterim Marijušam, Anģelai, visiem, kur bija atnākuši šo, uz šo misi, visiem cilvēkiem, vai tie bija atkarīgie vai līdzatkarīgie, paldies, jo kā, kā bijāt saņēmuši drosmi, nākat ārā no, no savām mājām, gribās teikt no alām, Ah, jo šīs ah, atkarības un līdzatkarības lietas jau var izcināt tikai tad, kad mēs viņus atzīstam, kad viņas ir, kad mēs nebaidāmies no tā, nākam ārā un runājam par to, un, un, un, un, un, un, un, un, un paldies ah, jums par drosmu, ka bijāt, paldies visiem, kas mums palīdzēja, uh, nu ko, un tad nu būs lūkšana, jā, uh, mīļais kungs un dievs, mēs izlūdzamies tavu žēlastību, tavu mīlestību, tavu svētību šim raidījumam, tiksim skaidrībā. Paldies Radio Marijas darbiniekiem un kalpotājiem. Paldies visiem, kas mums palīdz šo raidījumu nest ārā gaismā. Es aizmirstu piesaukt arī Eh, Jānu Meļņikovu, radio Marijas direktoru, kas mums palīdz un, eh, un aizlūgums par visiem, visiem, visiem, kas bija atnākuši un eh, sveitī visus, kas šodien arī klausās pie radioaparātiem šo raidījumu, stāstiet tālāk citiem par šo raidījumu, lai klausās un sveitī, mīļais kungs un nu, dievs, uh, ik katru šo klausītāju, ik katrs, kas piedalās šī raidījuma gan klausīšanā, gan veidošanā, svetī mūsu sirdis un dvēseles, atver mūsu ausis, acis, sirdis, dvēseles, lai mēs tev sadzirdam, lai mēs tev saredzam, lai mēs tev sajūtam, un lai šis raidījums ir tev svetīts un tev svadīts, un lai caur mums uh, radio klausītājs sadzird tevi. To mēs visu lūdzam Tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen. Jā, Andris pieminēja arī mūsu klausītājus, <clears throat> un uh, šajā kontekstā es arī varu teikt, ka um, gan raidījums tiksim skaidrībā, gan arī jebkurš cits jebkura cita programma šajā radio skan pateicoties jūsu klausītāju ziedojumiem. Un um, ziedojuma tālrunis ir sakojošs 900 67 69 jeb 9 30 67 69. Un kā vienmēr mēs aicinām jūs arī doties saziņā ar mums raidījuma laikā, zvanot mums pa tālruni 67 969 131, 67 969 131, kā arī rakstot mums īziņu 266 77 272. Um, tiksim skaidrībā tie klausītāji, kur varbūt pirmo reizi mūs šodien dzird. Šis ir raidījums um, primāri par atkarīgiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem, veltīts viņiem. Mm, tuviniekus mēs nu, šajā, šajā tematu lokā dēvējam par līdzatkarīgajiem, tātad cilvēkiem, kas vai nu ir laulāti ar atkarīgu cilvēku, vai tas ir kāds mm, tuvinieks, un arī tikpat labi vienkārši draugs vai pat darba kolēģis. Un um, šī, <clears throat> varētu teikt, mm, kaut kādā ziņā nelaime, bet varbūt domājot par to, kā Dieva uh, prāts notiek pasaulē, varbūt tā ir vienkārši tāda cilvēciska likumsakarība, uh, proti, ka Atkarība var skart eh, jebkuru cilvēku neatkarīgi no sociālā stāvokļa, no, no mēneša algas, no mm, ticības, nu ļoti dažādiem aspektiem. Tas patiešām um, ir tāds, tāds, uh, tāds notikums, kuram ir negatīvas sekas, bet ja ar to strādā, to ārstē, tam velta laiku, lai izprastu, tad var būt arī kaut kādi rezultāti. Un šajā mm, brīdī es gribēju jā, izstāstīt nelielu stāstu par to, kā <clears throat> es savā pieredzē esmu redzējis um, brīnumainu piecelšanos no atkarības peļķes, um, atkarības dubļiem, ja tā varētu teikt. Um, man ir viens pazīstams um, vīrietis, eh, <clears throat> kurš ļoti ilgu laiku cīnījās ar alkohola atkarību un eh, varētu varbūt pat teikt, ka viņš šo cīņu jau bija atmetis. Un um, tad pagāja kāds laiks un um, es aizbraucu uz vienu ārstniecības iestādī, uh, tā atrodas Jelgavā, viņu dēvē par ģintermužu, Un eh, tur bija tāds ļoti, ļoti jauks svētku pasākums, eh, kurš bija veltīts eh, tiem cilvēkiem, kuri izgāja tā dēvēto Minnesotas programmu, par to Andris noteikti pastāstīs pēc tam. Tātad ārstniecības programmu 28 dienu garumā, kuras mērķis ir savest <laughs> nu, savest kārtībā tas tā ļoti plaši skan, bet nu, sākt ārstēšanas, sākt atkarību izpratnes procesu gan alkohola atkarīgiem, gan narkotiku atkarīgajiem. Un šajā svētku pasākumā es šo vīrieti, par kur es stāstu, es viņu satiku tur. Un viņš bija nu, gandrīz vai kā no jauna piedzimis, un es nevarēju no sākuma viņu atpazīt un noticēt, ka tas tiešām ir viņš. Un tad viņš mani atpazina, mēs apskāvāmies. Un um, man dzīvē ir bijuši gadījumi, kad uh, var sajust to svētā gara pieskārienu un tādā piezemētākā valodā sakot, tā ir – tāda ļoti intensīva, ļoti padziļināta, ļoti spēcīga pateicības un arī mīlestības izjūta, kurai, protams, vēl apkārt bija milzīgs pārsteigums, ka, lūk, viens cilvēks ar Dieva palīdzību, bet arī pats ar savu darbu, protams, var no šīs atkarības murga uh, pamosties un un uzticēties ārstiem, kādi tie ir šajā konkrētajā ārstniecības iestādē, Jelgavā, ģintermužā. Un mēs runājāmies, un pēc tam mēs vēl satikāmies jau, jau šeit, Rīgā, pilsētā, un ik pareizē viņš eh, dalījās ar to, kā viņam klājas, kādus, um, kā viņš mēģina atkal uh, uzsākt normālu dzīvi, uh, Un uh, gandrīz katras tikšanās beigās viņš uh, man teica, nu, nu nekad, nekad, šito nekad vairāk. Un, protams, viņš, mm, varētu teikt, pats sevi izlaboja, pieminot, nu tā jau nevar teikt. Ne jau viņam ir tā kristāla bumba, ka viņš varētu zināt, kas ir nekad un kas ir kaut kad, uh, bet jā, vienmēr ļoti uzsvēru šo uh, um, šo tumsu, no kuras viņš bija izcēlies, un, un vakardien es viņu satiku tieši tādā veidolā, nu, proti, viņš šajā tumsā ir atgriezies, un um, tā varbūt arī ir tāda kā ilustrācija, kuru iespējams man arī mm, kaut, ar kaut kādu savu iedibinātu plānu man pasniedz pretī Dievs, mm, un tas uh, kopsavilkums, ko es vēlējos teikt, ir tāds, ka um, mēs ļoti bieži redzam, mm, teiksim, kaut kur ziņās vai, vai citur publiskajā telpā šos te pārspriedumus par alkohola patēriņu, par tirsniecību. Mēs šajā raidījumā par to daudzkārt esam runājuši arī no tādiem ekonomikas skatu punktiem. Un beigu beigās, tad, kad tu redzi aci pret aci to milzīgo postu un to uh, ārkārtīgo degradāciju, kādā cilvēks sevi var novest, mm, tad šie, uh, nu, šie publiskie ziņojumi šķiet tādi nu, ne no šīs pasaules un nu, pilnīgi atrauti no realitātes. Un, un tas ir pilnīgi normāli, jo būtu savādi pieprasīt no <clears throat> ziņu veidotājiem vai, vai politiķiem, lai viņi mm, katrs būtu nu, pieredzējuši šādu, mm, angliski to dēvē fall from grace, uh, nu, tātad atkrišanu no žēlastības, bet ne jau, ne jau kāds no um, mākoņu klājuma šo atkrišanu veids, tas ir, diemžēl, paša cilvēka rokās, un man, man šis stāsts parāda to, ka jā, cilvēka rokas pašas par sevi var mm, izrādīties nepietiekams un var izrādīties uh, par nespēcīgu. Uh, jā, nu tāds, tāds mans stāsts, un uh, varbūt, jā, Andris var tādu mazu piebildi par, eh, varbūt par dzirdēto un arī par to, eh, kādas iespējas dod Minnesotas programma, eh, nu, jebkur ne tikai šajā konkrētajā pilsētā. Uh, jā, uh, paldies par vārdu. Uh, es uh, teikšu, es laikam to jau esmu teicis, kad uh, bijušo atkarīgo vai bijušo alkoholiķu vai bijušo narkomānu nav. Jā. Uh, Eh, jo eh, atkarīgais cilvēks, no nu, šī gadījumā, teiksim, sauksim vienu alkoholiķi, ja, eh, viņš var nedzert arī desmit gadus, bet ja viņš atsāks lietošanu kaut vai 100 gramu, viņš atkal atkritīs apakaļ tur, kur ir bija, un vēl trakāk un smagāk. Parasti tie, kas atsāk dzeršanu, kas neiztur, viņi principā sāk no tās vietas, kur viņi ir beiguši. Uh, un tāpēc viņi citreiz stāsta, ak, šausmas, tagad man ir vēl sliktāk nekā bija, ja? un it kā laiks ir nedzerts kaut kāds, ja? un tas tikai parāda, ka tā slimība nestāv uz vietas, viņi iet arī uz priekšu, iespējams, kad arī cilvēks nelieto, ja? Uh, ko es vēl arī gribu pateikt, kas ir ļoti svarīgi Eh, kad eh, šo slimību eh, var tikai sākt kustināt un, un bīdīt uz, uz, uz gaismas pusi, tikai tad, kad cilvēks pats atzīst, kad ir šī problēma. Kamēr viņš neatzīst, šeit arī tu tom piesauc līdzatkarīgie, līdzatkarīgie ir šie ģimenes locekļi, radinieki, draugi, kas cenšas šim atkarīgam cilvēkam iestāstīt, ka viņš pa daudz dzer, vai te viņš neredz, vai tā, tā tālāk un tā joprojām. Un, un viņi arī paši cieši no šī cilvēka lietošanas, jo uz viņu nevar paļauties, viņš varbūt tur naudu patērē un, un, un, un nepild savus pienākumus. Un, nu, un ar to es gribu teikt, kad Uh, un neviens viņam nevar palīdzēt, kamēr viņš teiks, man nav problēma. Ja jums ir problēma, tad jūs variet iet ārstēties, man viņas nav. Ja? Un līdz ar to varbūt šis cilvēks jau ir bijis uz detoksikāciju narkoloģiskajā slimnīcā, un ja viņš tik un tā neatzīs, ka, vi, ka, ka viņš ir alkoholisks, ka viņš ir atkarīgs cilvēks, ka viņš ir slims, kad viņam ir problēma, neko tur nevar palīdzēt, kā liel, pats lielākais, ko tur var izdarīt, ir veikt šī des, de, detoksifikācija, lai šiem cilvēkam nesākās psihoze vai kaut kā tam līdzīgi atgriezt viņu fiziski uh, un psihiski apakaļ dzīvē. Un tas arī ir viss, jo viņš pēc tam turpina dzert, ja? Un tikai tad, ja cilvēks beigās sāk atzīt, ka viņam ir problēma, tas ir tas, par ko es runāju, ka ir jānāk ārā, tad kad atzīst, kad ir šī problēma, ja, e, ir jārunā par to, ir jāiet pēc palīdzības, un kad cilvēks attājas durvis un saka man, Andri, palīdzi, man ir problēmas ar alkoholu, ja, tad es zinu, ka tas, tas ir sākums, ja, šim cilvēkam šis ceļš ir sācies, un agri vai vēlu viņš paliks skaidrā, jo viņš to vēlās, viņš ir saprast, ka viņš ir slims, un viņš grib kaut ko tur mainīt ja? un tikai tad var sākties kaut kāds ceļš uz skaidrību, uz, uz attīstību, uh, savu dzīves maiņu un tā tālāk, kas prasa laiku un pacietību, ja? un, un ja šim cilvēkam viņas ir, ja viņam šī vēlme un, un, ir tik spēcīga, ka viņš to uh, vēlās un, un iet ilgtermiņā, tad ja viss izdodās, ja? Uh, Un, uh, un es jau arī vēlos teikt, ka patiesībā tas jau ir ceļš visu atlikušo uh, mūžu rūpēties par savu skaidrību, par savu nedzeršanu. Šeit tom tu arī pieminēji Dievu, protams, uh, uh ar, uh, es ar, esmu ticīgs cilvēks un gribu teikt, ka, nu, uh, kad ar Dievu ir tomēr vieglāk dzīvot un arī risināt kaut kādas lietas un, un, un arī slimības un dabūt viņas sveitību, viņš uh, sveitī un palīdz uh, jebkuram, uh, kurš ceļās augšā, ja? kurš ir gatavs celties augšā, un tad saka, Dievs palīdz man, padod man lūdzu roku, es gribu piecelties, ja? un, un, un, un tas ir tas sākums, ja? un, un protams, uh, cilvēks ir neziņā, ko sākt, kur iet, ja? uh, bet pirmais ir, var iet pie psihoterapeita, var iet uz, ir anonīmie alkoholiķi, ir vienceļ mājas, Uh, Toms arī pieminēja Minnesotas programmas, kuras kādreiz pats esmu strādājis par alkohola terapeitu. Uh, šīs ir pro, tās vietas un programmas, kur runā par šo slimību, kur cilvēkiem palīdz um, it sevišķi, teiksim, Minnesotas programma ir, kur cilvēkam jābūt 28 dienas iekšā, tā ir grupa terapija un ārstē bez zālēm, rezultāti vienkārši lieliski. Man pat gribās teikt, ka tur <laughs> ne, nedzīvs ceļ augšā, ja? uh, bet, nu, protams, uh, ja, ka pašam jāpiedalās, pašam jāvēlās un, un ir jānāk ārā uz gaismu, uh, un arī par piederīgiem, es gribu teikt par līdzatkarīgiem, kamēr jūs slēpsiet savu alkoholiķi mājās un Uh, slēpsiet viņa slimību arī no citiem, palīdzēsiet viņam to darīt, ja? Uh, patiesībā jūs atbalstat viņa dzeršanu un palīdzat viņam nodzerties, ja? Uh, uh, dodot no nu rīta minerālu ūdeni vai dodot brokastis un tā tālāk un tā joprojām. Uh, par to ir jārunā, un no tā nav jākaunās, jo alkoholisms tā nav izlaidība. Alkoholisms tas nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks, uh, vai kaut kā tam līdzīgi alkohols jums ir slimība. Ja? Un viņu var izcināt tāpatās, kā jebkur citu slimību, kad es eju pie ārsta, kad es gribu, man sāp kāju, un es eju pie ārsta un parādu, kurā vietā man sāp. Un ar alkoholismu ir tāpatās. Ja? Uh, un, un ja līdzatkarīgi, uh, teiksim, ir tā, tāds, um, uh, nu, izdzīves. Alkoholis guļ mājās, viņām ir paģirs, viņš nevar aiziet uz darbu, un tagad zvan telefons un zvan priekšnieks, tā kā prasīt, nu kur tad ir Jānis? Un Jānis guļ gultā un čukst tā caur, caur ja, sievai. Pasaki, ka es esmu slims. Ja, un sieviet pie telefona, runā ar priekšnieku, melo viņām, uh, un saka, mans Jānis ir slims, viņam ir temperatūra 39. Ja? Nu, kā tā jūs domājat, kā var risināt šo lietu? Ja? Jūs pēc tam paši, šie līdzatkarīgie, šobrīd par tiem radiniekiem runāju, krītat viņam virsū, viņu nosodat, bet tai pašā laikā jūs esat gatavi viņu vietā melot, noklusēt viņu šo problēmu, ja? godīgi būtu pateikt, Jānis guļ piedzēries – un uz šodien uz darbu, cik es saprotu, aiziet nevarēs. Ja? Un tā būs pirmā uh, palīdzība uh, Jānim sāk domāt, ko darīt, un arī jums nebūs jāmelo, jo uh, jāsaprot, ka uh, tur, kur ir meli, lai cik balti viņi arī nebūtu, jau ne pie kāda risinājuma nonākt īsti tāda, tāda nevar. Ja? Uh, nu, jā, kamēr tu pārdomā <laughs> turpmāko, es varu uh, varbūt tev dot attēlpu. Un uh, jā, par, eh, par uh, Minnesotas programmu klausītāji var izpētīt apmeklējot mājaslapu ģintermuiža.lv. Nu, protams, jāraksta bez mīkstinājuma, tātad tas būtu gintermuiža.lv. Un ar speciālistiem kurš šo programmas darbību pārzina, jūs varat sazināties pa tālruni 630 20 347 630 20 347 Un Andris, jā, arī šis ļoti raksturīgais stāsts par to, kā ģimenē notiek sadzīvošana ar cilvēku, kuram ir atkarība, ir uh, specializētās palīdzības grupas līdzatkarīgajiem, kuru dēvē par Al-Anon, un te es arī nosaukšu numuru, informatīvo tālruni līdzatkarīgo palīdzības grupām 25 85 42 3, 0, 2, 5, 8, 5, 4, 2, 3, 0. Jā, mans uh, sākuma stāsts uh, bija ar labu sākumu, bet uh, eh, netik labām beigām. Es ļoti ceru, ka tas ir tikai, nu, mm, ka tās <laughs> nav pašas beigas, tā, tā varētu teikt, uh, Un es gribēju pajautāt Andrejam, vai viņa pieredzē ir kāds uh, stāsts, kur viņš ir, nu, teiksim, pieredzējis šo te ārstēšanās uh, brīnumu, nu, tādā divējādā izpratnē, gan caur to, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem un ar speciālistu palīdzību ir ticis uz kājām no, no te, nu, vēlams, ja tas būtu saistīts ar atkarību kontekstu, un arī varbūt, ka tas ir kaut kādā ziņā arī ticības, eh, ticības uzvar eh, tā ir bijusi. Kāds, eh, vai tev nāk gad, kāds gadījums prātā? Nu, man grūti atcerēties kaut kādu stāstu, kurš, teiksim, tā pavērstu uzmanību ar kaut ko tādu neierastu, taču es gribu pateikt, ka garīgums ir tāda lieta, kur atkarīgais cilvēks uh, savu vājību var izmantot tieši uh, kā savu spēku. Tāda ziņa, kā atkarīgais cilvēks bieži vien uh, meklē palīdzību ārpus sevis un uh, arī, teiksim tā, pārnes atbildību uz citiem tā kā alkoholiķis, kā tā, tik, tikko Andris stāstīja, pārliec, atbildīja uz saviem tuviniekiem, nu, parasti uz sievu, uz mammu, uz priekšnieku bieži vien arī, uz kolēģiem, uz cilvēku, kur viņiem ir blakus, bet ne uz sevi. Bieži vien atkarīgais cilvēks neuzskata sevi par atbildīgu par to, kas ar viņu ir notiekas. Bet tā pašlaik neviens netraucē uzticēties Dievam tā vieta un uh, palūgt viņu palīdzību, ja jau cilvēks gaida palīdzību no, no malas, tad, tad šīs īstenībā atkarīgam, atkarīgam cilvēkam varētu būt, būt labs solis uz priekšu, kā vismaz viņam būs uz ko pamatoties pat tad, kad viņš palika viens pats, jo neviens do mums nekad nepalika viens pats, mēs visi dzīvojam ar, ar, ar Dievu, vismaz tie, kuri Dievam tic. Un uh, šodien tas patiešām varētu būt tāds, teiksim, tā dūris, kurš uh, taisās uh, vaļa uz iekšpusi un tad vienkārši jaustaisa vienu soli atpakaļ, uh, lai, uh, lai uzticēties kādam, nu, šī gadījumā dievam. Un, ja jau tā ir, ka atkarīgie cilvēki pārliek atbildību uz citiem, dievs šādi lieliski varētu nostrādāt. Tā kā cilvēks ar savu ticību, ar ticību uz to, ka kāds viņam palīdz, nu, šī gadījumā dievs noteikti palīdzēs cilvēks patiešām ticēs, un dievs pasniedz viņam roku, kaut kādam pirmajam solim, nu, ne pirmajam, pirmajam solim ir atzīst, protams, uh, bet otram solim, uh, lai izvilktu solo klāru un tālāk redzot jau, ka ir kaut kāda palīdzība no nu, malas no nu, šī gadījuma, no dieva cilvēks, nu, cilvēkam vieglāk iet arī pašam. Un uh, es domāju, tas viens no iemesliem, kāpēc uh, tieši uh, alkoholismu vai citas atkarības kā garīgas slimības arī tiek arstētas ar garīgo palīdzību, tā jau teikt. Nu jā, kā var sakot, vispirms ir jāsaved kārtībā fizioloģija, un tad jau var sākt droši vien domāt arī par garīgumu, vai ne, Andri? Uh, es domāju tieši tā, kad vispirms, protams, ir pirmais ir kaut kāda detoksikācija un cilvēks atkopjās mazliet fiziski un, un, un, un kaut kāda dzīvība parādās un kaut kāda asins rīt un tā tālāk, uh, bet uh, uh, nu, garīgums ir viens no. Es domāju, lai alkoholiķis palikt skaidrā, viņam ir jātīstās un jāaug garīgi, ja, un jābūt godīgam, ja, godīgam Tās ir divas lietas, kas, uh, uh, protams, ir vēl visādīgs uh, mazas detaļiņas, kas sastādā veselu varbūt kaut kādu programmu, kā tas viss notiek, bet centrā ir šis, šis godīgums un šis garīgums, ja? būt godīgām pret sevi, tad godīgām būt pret citiem un nav garīgi, ja? protams, var iet uz sādīgām meditācijām, bet uh, Mm, mēs šeit sēdošie, kas esam šajā raidījumā, mēs ticam Dievam, um, varbūt cits saka, ka Dievu nav, tad es saku, nu kā tu vari teikt, ka viņš nav, ja es saku, kad viņš ir, ja? un, un par šo lietu jau nav jādiskutē un jāstrīdās, es viņam atbildu, es ticu, ka tev nav, ja tu saki, ka tev nav, ja? bet kāpēc tu netic man, kad es saku, kad man ir, ja? Uh, nav jau tur tādās lielās kaut kādās um, um, matērijās jāiet, bet tā vienkārši jautājums, vai cilvēks tic man? Vai, nu, vai Andrējam, ja? vai kā Andrējs saka, nu es ticu Dievam. Viņš saka, nu ko tu stāsti, Dievu nav, <laughs> bet nu es saku, ka man ir. Uh, atgriežoties pie atkarīgiem cilvēkiem, protams, kad um, uh, uh, uh, ir, uh, nu, es gribu teikt, ka es ļoti daudz cilvēku zinu, kas ir atgriezušies kas ir atgriezušies dzīvē, uh, uh, teiksim, uh, atgriezušies sabiedrībā kā pil pilnvērtīgi, līdzvērtīgi pilsoņi, atbildīgi un tā tālāk un tā joprojām, gan kā personības, uh, kuri, es pat zinu, kur nelietot pie 30 gadiem, jā, ja? kur ir bijuši alkoholiķi, bet es zinu, ka viņi ir gājuši, uh, ir bijuši kāds no viņiem Minnesotas programmā, kāds ir uh, caur, tikai caur Dievu, ja, un kaut kādām meditācijām. Citi caur anonīmiem alkoholiķiem, starp citu es gribu teikt, ka anonīmie alkoholiķi tā arī ir viena ļoti laba lieta, kur cilvēki uh, um, ne tikai palīdz viens otram runājot, bet viņi tur arī garīgi aug, viņi tur sāk saprast šos vārdus, par ko es runāju, par garīgumu, par godīgumu, un viņi šādā veidā viens otru atbalsta, un, uh, un es gribu teikt, ka lielākā daļa tur paliek skaidrā un gadiem jo viņi saprot, ka tā ir slimība neārstējama, un eh, šis sapulcs viņiem palīdz palikt skaidrā, kad viņi ir kopā, un, un, un, un, un būt skaidrā, ja? uh, un, bet kas ir arī uh, pats uh, galvenais, ja runā par anonimiem alkoholiķiem, kas man patīk, es ar šīm sapulcēm esmu pazīstams, ja? uh, ir tas, ka te, uh, tur cilvēks, kas atnāk pirmo reizi uz sapulci, ka viņš beidzot ir atzinis savu sakāvu alkoholu priekšā, ka viņš ir atzinis savu bezpēcību alkoholu priekšā, viņš nāk meklēt palīdzību ar bailēm, ar satraukumu, kas te būs, kas te notiks, kas tur būs pa cilvēkiem vai tā tālāk tā joprojām, un, un, un ienākot sapulcē, viņš redz, ka tur sēž no normāli cilvēki, un tur viņš varbūt pirmo reizi savā mūžā atklāti pasaka, es esmu alkoholiķis Jānis, jo viņi tur viss saka savu vārdu, un tad, ka viņš ir alkoholiķis, ja, jo tās ir alkoholiķis sapulces. Un, un tā ir tā uzvara. Tā ir tā uzvara par to slimību, ka mēs viņu gan atzīstam, gan kādam es pasaku, es esmu alkoholiķis Jānis. Ja? Un, un, un, un es vienmēr gribu teikt, un tā ir uzvar debesīs. Paldies! Paldies tev, Andri, <clears throat> par šo stāsta turpinājumu, tā es varētu teikt. Un ja jūs, dārgie mīļie, Radio Marija Latvija klausītāji, gribat uzzināt vairāk par anonīmiem alkoholiķiem, jūs varat atvērt mājaslapu aa.org.lv aa.org.lv vai arī piezvanīt pa tālruni. Un tālrunis ir sekojošs. 27 33 35 23 27 33 35 23 Un ir arī uh, līdzīga veida uh, palīdzības grupas, kur cilvēki sanāk vienkopus un uh, dalās savā pieredzē, um, spēkā un cerībās uh, un atzinuši savu bezspēcīgu savu bezspēcību narkotiku priekšā, un tā ir sadraudzība anonīmie narkomāni, un eh, Tur jūs varat eh, uzzināt vairāk informāciju zvanot pa tālruni 28 29 19 92 28 29 19 92. Mūsu šodienas uh, raidījuma nu, tāds, mm, vēl tāds pama, uh, papildus tēma jā, bija iecerēt uh, par, par kopību. Un, nu, savā ziņā jau arī, arī varbūt tas, tas mans stāsts, kurš man tik dziļi ietekmēja, uh, arī to paskaidro. Jo, ja man nebūtu kopības sajūtas ar šo cilvēku, par kuru stāstīju, kurš atkrita atpakaļ atkarībā, tad jau droši vien es tā viņam nepārdzīvot līdzi. Un vēl par to, to, to kopības, vienotības ideju. Man ļoti patika uh, vācu psihoanalītiķis Karls Gustavs Jungs. Uh, viņš rakstīja par to, ka alkoholisma uh, tā, tāda uh, sak, sakne nāk no tā, ka cilvēks caur šo ierēpšanas brīdi caur reibuma sajūtu viņš eh, izjūt eh, savu eh, nu, tādu veselumu, tādu vienotu veselumu, ka viņš beidzot ir tā kā pabeigts, viņš ir, viņā ieplūst pārliecība, ja tāda iepriekš ir trūkusi, pietrūkusi, viņš ir vai nu tur atraktīvs vai, vai, vai, vai tieši otrādi uh, spēju sevi koncentrēt padziļinātām pārdomām un um, ka šī, šis um, sakņojums, uh, šī tiecība pēc, pēc kopības, pēc veseluma vienkārši ir aizgājusi pa greizām sliedēm, jo, um, jo patiesībā šī veseluma sajūta cilvēkam ir paredzēta nu, caur dieva izpratni – sajūtu, vienalga, ko šis konkrētais cilvēks ar dievišķo saprot. Tas var būt ļoti dažādi. Varbūt eh, jums ir kāds komentārs par šo vācu zinātnieku secinājumu, ka tā, tā aizrautība ar šo te kairinājumu, šo fizioloģisko kairinājumu patiesībā ir alkas pēc Eh, pilnības, kuru sniedz dieva sajūta un izpratne. Tikai tas kaut kā nav noticis. Kā, kāds ir jūsu redzējums par šo? Tu mums jautā? Nu, man te laikam, es varētu jautāt. Jā, <laughs> labi. Vieni, labi. Nu, jums, jā. Jā, ok. Uh, uh, tā mana sapratne atkal par to, viņa varbūt ir ļoti līdzīga. Uh, Eh, kāpēc alkoholiķis dzer? Eh, tāpēc, ka viņam nav šī garīguma, nav šī dvēsele, ja bez tā vienkārši prasta runājot, nedarbojās dvēsele, bet uh, man gribās dzīvi baudīt, man gribās priecāties, man gribās ievilkt telpu, ja? un uh, šiem atkarīgiem cilvēkiem, uh, viņi, kad lieto alkoholu, uh, viņi tā arī jūtās, kad uh, zāle liekas zaļāka un debes liekas zilāks, un ka, viņiem, ir, ka viņi ir milzīgi veseliski, bet tai pašā laikā tas viss notiek ķīmiski, ja? un, un tad, kad mēs gribam sākt skaidrību, un kāpēc es runāju par to, kad ka skaidrībā obligāti ir jābūt garīgumam, šeit ir tas, par ko es runāju, kad man ir jāmācās un jādara viss, lai uh, es kļūstu garīgs cilvēks, lai mana dvēsele e, dzīvo un ir dzīva bez ķīmiskām vielām, lai es par dzīvu priecājos bez ķīmiskām vielām, un tas ir jāiemācās uh, Eh, garīgums caur Dievu, caur kaut kādām meditācijām, un tad jau arī nemaz tas alkohols neprasās, jo tas ir tas, par ko mēs runājam, kad uh, ir cilvēkiem, ka viņiem liekas, ka eh, ir kaut kāda cilvēka grupa, kuriem liekas, ka viņiem kaut kas trūks, ka viņiem, nu, sērīgi tā dzīve kaut kas nenotiek un, un kaut kā tam līdzīgi, un tad, tad viņi iedzer un viņiem liekas, oh, viss atplauka, viss notika, un uh, Un, un, un, un, un tas ir tas pašapmāls, tas ir tas, kas viņus ievelk un viņiem liekas, ka tad dzīve sākās un notiek. Un, un tas mans stāsts vēl ir arī, ko es gribu pateikt, ja? kad uh, atkarīgie cilvēki, kāpēc viņi izmainās, kāpēc viņiem liekas, ka tieši viņiem šī, šīs debesis liekas zilāks un, un, un, un, un, un, un uh, pasaules skaistāk un krāsaināk, jo uh, Uh, ir cilvēki, šī gadījumā es runāju par alkoholiķiem vai, vai, vai narkomāniem. Uh, teiksim, alkoholiķis jau viņš ielieto uh, alkoholu uh, vienalga kādā daudzumā, uh, tad uh, alkohols sajaucoties ar viņu organismu iekšējiem šķidrumiem uh, veido ķīmisku formulu. Es šobrīd viņu nenosaukšu, ja? uh, kas ir ļoti identiska, uh, līdzīga uh, adrenalīnam bet tikai ķīmisks, ja? Uh, un tā jūs saprotat, par ko es runāju pirmīt, ja? Un šis ķīmiskais adrenalīns man don to, uh, to patieso dzīvi, to prieku, ja? Un tajā pašā laikā ved uz elli, ja? Bet uh, uh, man ir jāiemācās, tas garīgums ir tas, kad uh, manī ir jātīsta šis dabiskais adrenalīns, bez ķīmiskām, bez ķīmijas, jā, lai viņš nav ķīmisks, bet lai viņš ir dabisks. Un dabisks ir, kad ir garīgums, jā, ja daudziem ir Dievs, tas ir tikai plusā, jā, tas palīdz attīstīt garīgumu, tas palīdz attīstīt, uh, uh, iedarbināt dvēseli, dzīvot. Kā liekas, ka tu vari ievilkt elpu, bet teikt, beidzot, jā. Uh, bet tas ir darbs, tas ir, uh, Eh, varbūt laiks, tas varbūt nenotiek vienā dienā, eh, bet tas notiek, ja? Man ir tā pieredze ar tiem cilvēkiem, kurus es esmu redzējis, ka tas notiek, ja? Un šis pirmais solis uz to, lai tas notikt, ir atzīt, ka es esmu alkoholiķis. Un lūgt palīdzību. Ja? un lūgt palīdzību un iet meklēt palīdzību. Tas ir otrais solis, ja. Pirmais, kad es atzīstu, ja, un otrais, kad es saprotu, ka es viņu gribu risināt, un tad es eju viņu meklēt palīdzību. Paldies! Andrej, kā tev tavos novērojumos, ko tu esi ievērojis par šo, nu, tā dēvēto holismu, nu, to vienota veseluma nepieciešamība, kas cilvēkā ir, ar ko vēl tas tiek aizstāts. Nu, es zinu, ka ir arī procesa atkarība, nu, kas ir pirkumi, dārgi pirkumi, kurus nevar atļauties, cilvēki ņem ātros kredītus. Um, ko tu vēl redzi, kas, ar, kas tiek aizstāts ar šo, nu, nepie, um, šo vēlmi pēc vienotības, pēc veseluma? Nu, es gribētu vēlreiz atgriezties pie tā, ka atkarība ir garīga slimība, un līdz ar to uh, Tas arī jārasti obligāti garīgi ieskaitot. Ja mēs aizvietosim atkarību, teiksim tā, ja mēs to ārstēsim medikamentos, bet mēs būtībā atkarību tā vai citu aizvietosim ar citu atkarību. Nu, no, mm -hmm. pat Ne obligāti cilvēkam nav tā, ka viņam visu mūžu būs jālieto kaut kādas zāles, uh, lai turētas, bet vienkārši fakts, fakts ir tāds, ka viņš uh, nepaliks uh, līdz, uh, tā, līdz galam izārstēts. Un runājot par atkarībām, ir tāda interesanta lieta, ka visas atkarības sava ziņa ir līdzīgas, bet pēc tam katrs atkarīgs cilvēks, ieskaitot arī kādu konkrētu atkarību grupu, uzskata savu gadījumu par ļoti individuālu un neatkārtojumu un īpašo. Līdz ar to, es domāju, tā ir viena no pamatlietām, kāpēc atkarīgiem cilvēkiem svarīgi turēt tas cito atkarīgo uh, cilvēku kāda kopiena, kura, kur visi grib uh, izārstēt no savas atkarības. Jo tāds cilvēks saprot, ka varbūt viņa gadījums un katram arī citam viņa gadījums ir īpašs un individuāls, bet tur uh, ņemot vērā, ka viņiem visiem viņi ir individuāli un īpaši, uh, bet visiem vienu tādu pašu problēmu, un līdz ar to to jau vairs nevar nosaukt par īpašo, tāpēc, ka tik daudz cilvēku, katram ir savs stāsts, jā, katram ir sava pieredze, katrs, katram ir savi, teksim, tā celoņi, viņu atkarība, bet viņiem visiem tik talu ir viena un tāda pati problēma, un uh, <laughs> līdz ar to tur nav nekā tāda īpaša, un uh, atkarīgiem cilvēkam ļoti svarīgi to saprast. Un atgriezoties pie tā, ka viena atkarība, žin, pāriet uz otro atkarību kaut kādu citu, te arī ir jāsaprot, ka atkarības, teiksim, tā fizioloģiskā izpratne bieži vien izņemot kādu atsevišķu gad, gadījumu, piemēram, nerunājot par kādam fiziskam atkarībam, kuru ir krietni mazāk. Piemēram, uh, daži uzskata, ka nikotīna atkarība ir spēcīga fiziska atkarība, bet tā patiesi tā nav. Piemēram, smetītāji panākt necels, lai uzpipētu. Tas nozīmē, ka tā ir tik vai atkarība, kā pat nespēja cilvēku pamudināt panākt. Uh, nu, tā, tā ir. Jā, jā, jā. Es domāju, ka katrs uh, smēķētājs, ja bijuši smēķētājs no savu pieredzes, uh, var uh, atstiprināt uh, to, ko tagad es saku. Es kadrei, kadreizējais uh, arī smēķētājs esmu skolā trīs gadus no, dopipēju un vienu dienu iekrš atmetu un uh, kopš uh, tiem laikiem nepipēju. Uh, lūk, un uh, fidilatiska izpratne uh, atkarības ir līdzīgas, jo vienkārši cilvēkam nu, neirofizioloģija darbojas tā, ka viņam vajag kārtīgu devu. Un uh, ar laiku jau gan uh, neironu saistības uh, mainas, ik īpaši, ja cilvēks ir jaunāks par 30 gadiem, ar laiku arī hormonālais fons uh, mainas, un uh, līdz ar to, piemēram, cilvēk, cilvēkam, kuram ir bijusi opiātu atkarībā, ļoti grūti dzīvi kaut ko pēc tam izbaudīt. Tāda ziņa, ka viņu, piemēram, dopamina receptori jau vairāk palielu ne uz ko nevar rēdēt, tāpēc, ka viņi ir tik ļoti, teiksim, tā izlutināti ar tā milzīgam dopamīnu devumu, kur viņi, piemēram, bija dabūjuši. Tas attiecas pie uh, opiātu narkotikiem un arī pie mūsdienīgiem sintetiskiem narkotikiem, paldies Dievam, Latvija vēl tik daudz tā nav, bet austrumos ir visādi, es nezinu, alfa PVP un citi sintetiski narkotiķi, kur ļoti spēcīgi un kur ļoti ietekmē tieši dopamina receptorus. Un pēc tam cilvēkiem ļoti grūti izbaudīt kaut ko pat fiziski un turklāt jau emocionāli. Dzīve vienkārši palika, es nezinu, tāda melnbalta ir garlaic, garlaicīga kinofilma, kur pat, es atvainojos, es dzirdu tādu salīdzinājumu, ka pat uh, sēks cilvēkam kļūst līdzīgs vienkārši sportošanai. Tāda ziņa, kā cilvēki pat uh, fiziski un emocionāli neko nespēja izjust no tā. Un, jā, es apcīt arī interesantais, ka es daudz mūsu klausītājs, domāju, ir redzējuši uh, Latvijas dokumentālu filmu, kura saucas Saurādatu. Šī filma ir jau kāda 8 gadi, man liekas. Ot, un cik man ir zināms, uh, galvenais uh, šī filma varonīs, Edijs, kurš ir atveicis heroīnu. Uh, nu, cik es zinu, pēc situācijas uz pirms četriem gadiem, attiecīgi tas bija četri gadi pēc uh, šī filmā tika publicētā, uh, pēc situācijas uz 2020. gadu, cik es zinu, viņš ir kļuvis par ludamānu. Tātad tā, tā, par cilvēku, kurš ir atkarīgs no azartspēlēm. Es nezinu, kā viņiem iet šobrīd, cerams, ka varbūt viņam tomēr sanāca parvarot arī šo savu atkarību, bet fakts, ka tāds, kā cilvēkam bija viena atkarība, ļoti spēcīga, viņiem, viņam sanāca to atmest, bet ar laiku eh, tomēr tas eh, tika aizvedot ar citu spēcīgu atkarību, jo, ja daži klausītāji uzskata, ka azarspēļu atkarība eh, ar, nu, kaut kā ievērojami atšķirās no pāriem atkarībām, par, par, par kur mēs te runājam, tā, tā īsti nav. Un uh, īsti cilvēki, kur atkarīgi no azartspēlēm, viņiem uh, tik ļoti, teiksim tā, uz viņu neirofizioloģiju šī atkarība viņiem tik ļoti ietekmē, kā, nu, vismaz no tā, ko es zinu, pārsvarā šie cilvēki nenodzīvo pat, pat labas, teiksim tā, dzīves apstākļos līdz tur 75 gadiem. Tātad viņi, ka viņiem tik ļoti nervu sistēma un, protams, līdz ar to arī gan asinvādi sirds vis tik ļoti uh, bojāts uz šiem emocionāliem šu, šupuļiem, uz kuriem viņi šupuļojas katru dienu, ka pēc tam, nu, tas ir tāds sitiens pa veselību, kur varbūt ne, nu, ne katram zerājam ir. Jā, tā ir. Andrej, paldies tev par šo stāstu, un mums, dārgie klausītāji, nākamā tikšanās reize būs pēc divām nedēļām, uh, Šis bija raidījums Tiksim skaidrībā. Ar jums bija kopā es, Toms, Andrejs, pasakiet tā, <laughs> Atā. un arī Andris. Atā. Tiekamies pēc divām nedēļām. Dievu svētību jums visiem. Atā. Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus katru otro trešdienu, pulksten 17. Rādio Marija Latvija.